Bere kurrikuluman Euskal Iztuna zela idatzi badu ere ez da ausartu Euskaraz erantzuten gure galdereri. Jatorriz eh, itxasuaja Bixente Etxezarretak, hogeita mabi urterekin lortu du bere lehen postua politikan. Oui, c'est une euh, découverte pour moi. Je ne connaissais pas ce monde-là et surtout je ne suis pas encarté. Donc euh, je suis issu de la société euh, civile et je m'engage parce que voilà, je, je me reconnais dans l'action que porte le président Alain Rousset. Gehiago ezagutzen ginuen, du Pei Grandzeko alelkarteko sortzaile bezala, Iparaldeko ikasle guzien txantzak bermatu nahi dituen elkartea, bere lekuan ere hortan segitzeko asmoa luke. Je crois que c'est la continuité euh, de mon engagement. Je vois à travers une fonction euh, à la région comme élu la possibilité euh, d'agir à plus grande échelle et avec des moyens différents. Alain Juseren bozera mailea izan zen azken kampainan eta berritzere erreski hautatua izan da sozialista, Baina eskualdearen ejonka nagusia, krisi demokratikoari soluzioak atxematea izanen dela uste du, Bixente etxe zaharretak. Politikak gaur egun, asola gabekeria ainitz sortzen du, eta batzuen ganik ukatze bat. Euh, Beraz, erronka da berri zahemana lotzea populakuntzaren parte batekin eta konfiantza berri zeraikitzea. Euh, Eskualdea, interes orokogaren da baita. Euh, protection de l'intérêt euh, général. Bixente Txezarretarekin beste Ipare Euskal ameka kontseilarik aulkia dute eskualdean.